Yuri! Aí, meus caramba! Ó, oh, vou tá tipo Yuri Martins, solteiro, vou perdoar ninguém, vou atrás de todo Se mundo. liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez é a discussão o tempo inteiro. Ô, oh, desculpa, mano, você não vai me perdoar, não? Oh, se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer oh. também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também, suas amigas Pontiane. Eu vou comer ah. também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ah. ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ah. ninguém. Suas amigas Pontiane. Eu vou comer também, suas amigas Pontiane. Eu vou comer também. Se liga, você achando que eu tava com outra. Eu não maltrapo pra te dar uma vida boa. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Ô, oh, desculpa, mano, você não vai me perdoar não? Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Suas amigas putiane, eu vou comer oh. também. Suas amigas putiane, eu vou comer oh. também. Suas amigas putiane, eu vou comer oh. também. Suas amigas putiane, eu vou comer também. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém. Se eu tiver solteiro, não vou perdoar ninguém também, suas amigas putiane. Eu vou comer também, suas amigas putiane. Eu vou comer também.